قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم Rekao je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi veselam Najbolja generacija je moja generacija Zatim ona poslije njih, a zatim ona poslije njih أذكر الأرض السليمة أذكر الأرض السليمة فهي في نفسي رجاء وهي في عيني ضياء فهي في نفسي Nikada nisam nikoga vidio da tako brižljivo čuva sunnet kao što je to Rebija. Ovo je priča o Rebija Erreju. U 51. smo godini po Hidžri. U svojim pobjedonosnim pohodima muslimanske čete razlijevaju se na sve strane svijeta, i prema istoku i prema zapadu, donoseći narodima svijeta novu vjeru i pružajući ruku mira i tolerancije. One širom svijeta pronose Allahov vjerozakon, koji čovjeka oslobađa robovanja čovjeku i nudi mu da svoju ljubav i robovanje usmiri prema samo jednom i jedinom Allahu. Među njima je i poznati ashab Erebi ibn Zijad el-Harisi, vojni zapovjednik Horasana i osvajač Siđistana, pobjedonosni vojskovođa čija vojska pod njegovom komandom – jednu za drugom, niže pobjede i na Allahu putu nezadrživo stupa naprijed. Sa njim je i njegov sluga Ferruh. Nakon što ga je Allah počastio i pomogao da sa svojom vojskom osvojiš Sidžistan i mnoge druge krajeve, sada je pred kraj života odlučio da sa svojom vojskom pređe rijeku Sirdariju i Bajrake Islama istakne na vrhovima planina zemlje koju su dotada zvali Transoksanija sa onu stranu rijeke. Za odlučujuću bitku Erebija ibn Zijad prethodno je pripremio sve što je bilo potrebno i vrebao povoljan trenutak, jer je vrijeme i mjesto sukoba Allahu u neprijatelju želio nametnuti – Kada je bitka otpočela, Erebi i njegovi vojnici su se hrabro borili da je historija sve do danas sačuvala spomen i slavu na tu veliku bitku. Erebiov sluga Ferruh na poprištu bitke se herojski borio i hrabro jurišao na neprijatelja. To je oduševilo Erebiju, pa ga je još više zavolio, cijenio i njime se ponosio. Bitka se završila sjajnom pobjedom muslimana – neprijatelj je bio do koljena potučen, natiran ubijeg i razbijen. Muslimani su prešli na drugu stranu rijeke, koja im je dotada bila prirodna prepreka za dublji prodor u tadašnju nastojbinu Turaka, ispriječavala da svoje prodore usmire prema Kini i kraljevstvu Sogd u Srednjoj Aziji. Čim je ovaj slavni vojskovođa sa svojom vojskom kročio na drugu obalove velike rijeke, prvo što su uradili bilo je da se uzeli abdest. Okrenuli se prema kibli i klanjali dva rekata namaza iz zahvalnosti prema uzvišenom Allahu na ovom veličanstvenom daru. Zatim je ovaj slavni vojskovođa nagradio svoga slugu onim što mu je bilo najdraže, dajući mu slobodu i uvrštavajući ga među ostale borce za dodjelu dijela ratnog plijena. Na kraju, i sam je od sebe darovao bogate poklone. Er Rebi ibn Zijad al Harisiju, posle ove sjajne pobjede i jednog od najsvjetlijih trenutaka u njegovu životu, nije bilo suđeno da još dugo živi. Umro je dvije godine poslije ostvarenja svoga životnog sna i tako Allahu otišao zadovoljan a i on sa njim zadovoljan. Hrabri i odvažni mladić Ferruh vratio se u Medinu Munebberu i sa sobom donio dio bogatog ratnog plijena, poklone, koje mu je lično uručio vojskovođa još nešto što mu je bilo draže od svega navedenog, poklonjenu slobodu i uspomene na ove herojske podvige. Ferruh je, kada se vratio u grad Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, bio mlad čovjek u jeku snage, vitalnosti i pun borbenog zanosa i viteštva. Imao je oko 30 godina. Po dolasku u Medinu odlučio je uzeti kuću, stalno se u njoj nastanjiti i pronaći sebi ženu i uz nju se smiriti. Tako je u Medini pronašao i kupio kuću, a domalo potom i čestitu, darovitu i otprilike svojih godina ženu i njome se oženio. Uz toplinu vlastitog ognjišta i žene kojima ga je Allah počastio, Ferruh je po prvi put osjetio svu dobnost i blagodat porodičnog života, možda više nego što se i nadao. Međutim, ni sva udobnost kuće u kojoj mu ništa nije nedostajalo, ni čestita žena koju je toliko volio i kojoj je Allah dao sve najljepše vrline koje se kod žene mogu poželjeti, ovome vitezu vjerniku nisu mogle nadoknaditi jednu stvar. Ugasiti zadojenost borbom na Allahu putu i neodoljivu želju za sveketom oružje u ruci. Jer svaki put kada bi do Medine stigle vijesti o pobjedama muslimanske vojske na Allahu putu. U njemu bi se ponovo probudila želja za borbom i nada da će na onaj svijet preseliti kao šehid. Jednog petka na džumanskoj hudbi u džamiji Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem Ferruh je čuo kako se muslimani saopćavajući im se radosna vijest o pobjedama islamske vojske na više frontova, pozivaju da se još masovnije uključe u borbu na Allahovu putu i podstiču da svoje živote žrtvuju za dobrobit vjere i za Allahovo zadovoljstvo. Ferruh se vratio kući svojoj ženi sa općio namjeru da ponovo stane pod bajrak neki od mnogobrojnih četa što su odlazila na boljno polje, pa mu je rekla. Ebu Abdurrahmane, kako ćeš me ostaviti samu sa ovim djetetom u stomaku koje nosim? Ti si u Medini sam i nemaš nikoga svoga kod koga bi me ostavio. Ostavljam te Allahu i njegovu poslaniku, odgovorio je i dodao. Ostavljam ti još 30.000 dinara koje sam dobio kao ratni plijen, pa ih čuvaj ili u nešto uloži. Od čega ćeš ti i ovo dijete kada se rodi živjeti, dok se ja, ako Bog da živ i zdrav, sa novim plijenom ne vratim ili dok se ne ispuni moja želja da poginem kao šehid. Zatim se spremio i otišao kuda je naumio. Nekoliko mjeseci poslije njegova odlaska, ova čestita žena se porodila i na svijet donijela lijepa i zdrava dječaka, rumena i vedra lica, koje je plijenilo svakoga kogod ga je vidio. Majka mu se toliko obradovala da je donekle lakše podnijela rastanak sa njegovim ocem. Nadila mu je ime Rebija. رعاك الله يا أمي وصانك بالرضا الجم لأنت خميلة الدنيا وأنت سميلة Još od malih nogu na dječaku su se počeli primjećivati znakovi plemenitosti, bistrine i čestitosti, kako u njegovu govoru, tako i u njegovim postupcima. Kada je porastao, majka ga je na podučavanje dala najboljim učiteljima i zamolila ga da koliko god mogu više nauče. Plaćala je i posebne odgajatelje da ga lijepo odgoje u duhu islama. Dječak je ubrzo naučio lijepo pisati i dobro čitati, pa se prvo posvetio pravilnom učenju Kur'ana, onako kako je objavljen Allahu u poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi veselem. Nije prošlo dugo, a cijeli je Kur'an već bio naučio na pamet. Pored toga, naučio je na pamet i mnogo hadisa, solidno ovladao bogatom arapskom retorikom, i stekao široko vjersko obrazovanje. Rebina majka nije žalila novca, pa je učitelje i odgajatelje svoga sina bogato nagrađivala i svaki put kada bi primijetila napredak u odgoju i savlađivanju novih znanja, njihova nagrada se povećavala jer je očekujući povratak njegova oca toliko željela da mu se obraduje. Međutim, Ferđuhovo odsustvo se oduljilo. O njegovoj sudbini počele su kružiti razne priče. Jedni su govorili da je kao zarobljenik pao u ruke neprijatelju. Drugi da je još uvijek živ i da se i dalje bori na Allahu u putu, a treći koji su se vraćali sa boljnog polja, da mu se ostvarila želja i da je poginuo kao šehid. Uslijed prekida dolaska bilo kakvih pouzdanih vijesti o njemu, kod rebine majke prevagnulo je ovo posljednje. U početku je mnogo tugovala, a onda se pomirila sa sudbinom i počela moliti Allaha da ga na onom svijetu nagradi. Tada je Rebija već bio porastao i ušao u prve godine mladosti. Njegovu majku su savjetovali – Sada kada je Rebija stasao, naučio čitati i pisati, još mnogo toga, a između ostalog naučio na pamet Kur'an i mnoge hadise, više nego većina njegovih vršnjaka, dobro bi bilo kada bi se opredijelio za kakav zanat. On bi njime sigurno brzo ovladao pa bi mogao lijepo zarađivati i izdržavati i sebe i tebe. Ona je na to samo odgovarala. Molim Allaha da mu da ono što će mu valjati i na ovome i na onome svijetu. Rebija se na kraju opredijelio za znanje i odlučio da cijel svoj život posveti njegovu stjecanju i prenošenju na druge i da istovremeno bude i učenik i učitelj. Tako je Rebija, ne posustavši ni jednog momenta, krenuo putem koji je sam za sebe izabrao. Thank you. Uključio se u brojne kružoke za sticanje znanja, u džamiji Allahova poslanika u Medini i sa neodoljivom ga se željom napajao, kao što se žedan prihvati sa zdenca pitke vode. Tu se nije odvajao od preživjelih ashaba, a posebno od Enesa ibn Malika, sluge Allahova poslanika sallallahu alaihi veselem, Učitelje su mu bili i prvaci iz generacije Tabina, poput Sejda ibn el Musejjeba, Makhula Ešamija, Seleme ibn Dinara i mnogih drugih. Rebija je danonoćno toliko učio da su se na njemu primjećivali znakovi umora i iscrpljenosti. Kada bi mu neko o tome progovorio i iz sažaljenja ga posavjetovao da se odmori i naspava, odgovorio bi. Naši učitelji opet govore, ako hoćeš da ti znanje bude dostupno, moraš mu se potpuno predati. Ubrzo se o njegovu znanju počelo svuda pričati. Slava o njemu rasti i sve brojniji mu prijatelji na noge dolaziti. Njegovi učenici su ga zavoljeli, a su narodnjaci sa poštovanjem spominjali. Tako je život ovog medinskog alima mirno i spokojno tekao. Jedan dio svoga vremena svaki dan je provodio u svojoj kući sa ukućanima i prijateljima, a drugi u džami Allahova poslanika sallallahu alaihi veselam okružen svojim učenicima u nekom od kružoka gdje je držao predavanje. I preostali dio života nastavio je na sličan način provoditi, dok se jednoga dana nije deslo nešto što je najmanje očekivao. Jedne ljetne noći, obasjane punim mjesecom, u Medinu mu neveru stigao je jedan vitez u poznim 60. godinama svoga života. Na svome konju prolazio je kroz tijesne ulice i tražio svoju kuću, ne znajući ništa ili li onakva kakvu ju je nekada davno ostavio ili je sa njom vrijeme učinilo svoje. Od njegova posljednjeg dolaska u Medinu, bilo je prošlo blizu 30 godina. Sam se u sebi pitao šta li je za ovih 30 godina bilo sa tom mladom ženom koju je sa djetetom u stomaku sam u kući ostavio. Da li je rodila muško ili žensko dijete? Da li ga je uopće živa rodila? Šta li je sa njime ako je ostalo Živo. Da li im je za sve ovo vrijeme bio dovoljan iznos koji im je ostavio od velikog plijena dobijenog u borbi na Allahu u putu prije nego se ponovo priključio islamskoj vojsci koja se uputila za osvajanje Buhare, Semerkanda i još mnogo drugih gradova. Tijesne ulice Medine još su uvijek vrvile od svijeta koji je tamo vamo prolazio. Jacijsko vrijeme je bilo blizu i svaki moment se očekivao glas mu jezina – Niko od prolaznika ga nije poznavao, niti se na njega osvrtao. Niko se nije obazirao ni na njegova konja, pa ni na sablju obješenu u vratu, jer Medinjani su odavno bili navikli da gotovo svakodnevno ili ispraćaju ili dočekuju borce koji odlaze u borbu ili se iz nje vraćaju. Međutim, to se ovog borca, koji je tolike godine proveo u borbi na Allahu putu, teško dojmilo, pa se rastužio i još mu više njegovu sumnju potkopalo. I dok je ovaj vitez plovio morem svojih misli, probijajući se sa svojim konjem kroz tijesne ulice koje gotovo nije mogao prepoznati, iznena da se našao pred oškrinutim vratima svoje kuće, pa se od radosti, bez prethodne najave, ušuljao u dvorište. Čuvši kako se kapija otvara, domaćin je pogledao sa čardaka i prema mjesečini kao po danu, vidio nepoznata čovjeka kako opasan sabljom i sa kopljem u ruci u ovo doba noći provaljuje u njegovu kuću i kako na domak njega stoji njegova mlada žena. Vidjevši to, sav ljut i bijesan, bos je sletio sa čardaka i poput lava, kada mu neko napadne jazbinu, potrčao prema nepoznatom čovjeku, grdeći ga riječima. Zar pod okriljem mraka, Allahov neprijatelju, provaljuješ u moju kuću i napadaš moju ženu? čovjek je domaćinu pokušao objasniti, ali mu ovaj nije htio pružiti priliku da kaže ni jednu jedinu riječ, pa se digla buka i galama da je cijel komšiluk čuo i potrčao da vidi šta se u ovo doba noć desilo. Tako su nepoznata čovjeka sa svih strana obkolili i pomogli komšiji koji ga je rukama uhvatio za vrat i rekao Allahom neprijatelju, tako mi Allaha, neću te pustiti dok te ne predam namjesniku. Na to je čovjek rekao. Ja nisam Allahov neprijatelj. Nisam nikakav grijeh napravio. Ovo je moja kuća i moje vlasništvo. Našao sam vrata otključana pa sam ušao. Zatim se okrenuo prema svijetu i povikao. Ljudi, saslušajte me. Ovo je moja kuća i ja sam je svojim novcem kupio. Ljudi, ja sam Ferruh. Međutim, Među komšijama nije bilo nikoga koje je poznavao Ferruha, koji je prije 30 godina otišao od kuće i sve ovo vrijeme proveo u borbi na Allahov putu. Domaćinova majka bila je zaspala, pa ju je galama probudila. Kada je ustala i pogledala sa prozora, prepoznala je svoga muža Ferruha. Toliko se iznenadila da je gotovo zanijemila. Jedva je uspila reći, ljudi, pustite ga. Rebija, pusti ga, neka uđe. Sine Rebija, to je tvoj otac. Ljudi, Allah vam se smilovao, pustite čovjeka. Ebu Abdurrahmane, ovo je tvoj sin, dio tvoje čigarice. Čuvši njene riječi, Ferđuh je pritrčao Rebiji i čvrsto ga zagrlio, dok je Rebija potrčao da ga poljubi u čelo. U tom se i svijet razišao, pa je Rebina majka sišla sa čardaka da dočeka svoga muža, za koga je već odavno mislila da je mrtav, budući da o njemu nije čula nikakve vijesti gotovo tri decenije. Potom je Ferruh ušao u kuću i svojoj ženi počeo pričati gdje i kako je sve ovo vrijeme proveo i objašnjavati joj zašto o njemu nije bilo nikakvih vijesti. Međutim, cijelo vrijeme dok ga je slušala, nju je i pored radosti što joj se vratio muž i po prvi put se susreo sa svojim sinom, morila jedna druga bega. Bojala se da se ne naljuti što mu je potrošila sav silni metak koji je kod nje ostavio dok se ne vrati. Cijelo vrijeme dok je pričao, ona je razmišljala. Šta ako me upita gdje je i metak koji mi je ostavio i oporučio da ga trošim u slučaju potrebe? Šta će reći kada mu kažem da od njega više ništa nije ostalo? Hoće li me razumijeti ako mu kažem sve što si ostavio potrošila sam na odgoj i školovanje tvoga sina? Hoće li povjerovati da sam 30.000 dinara potrošila na školovanje njegova sina? Hoće li povjerovati da je ruka njegova sina bila blagodarnija od kišnog oblaka i da je, kao što cijela Medina zna, na hiljade zlatnika podijelio svojim prijateljima u nuždi, te da je sada ostao bez i igdje išta? Dok je razmišljala o tome i brigu brinula šta će mu za sve ovo reći, prema njoj se okrenuo njen muž i rekao Ummi Rebija, evo ti još četiri hiljade dinara, pa ostavi zajedno sa onim što sam ti ranije dao. Dobro bi bilo da kupimo kakav komad zemlje, bašću ili zgradu, pa da od toga živimo. Ona se napravila da ga ne čuje, pa mu ništa nije odgovorila. Međutim, on je to opet ponovio i rekao. Hajde, donesi novac što ti je pretekao, pa da ga sastavimo sa ovim što sam donio. Na to je ona rekla. Ostavila sam ga na sigurno mjesto gdje treba da bude. Ako Bog da, objasnit ću ti gdje je za nekoliko dana. U tom se začuo glas mu jezina, pa ju je prekinuo da završi što je počela govoriti, a i Feruh je požurio, uzeo ovaj ibrik i počeo se abdestiti. Potom je žureći u džamiju upitao, gdje je Rebija, hoće li on sa mnom u džamiju? On je već otišao u džamiju, čim je čuo da je počeo ezan. Odgovorili su mu, i dodali, nismo sigurni da ti već nisi zakasnio. Kada je Ferruh stigao u džamiju, vidio je da je imam već pri kraju namaza, pa je obavio propisan namaz. Poslije toga je otišao do mezara Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem da tamo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem nazove salam. Nakon toga vratio se u Revdu mutaheru jer je odavno izgarao u želji da ponovo u njoj koji put klanja. Tu je u jednom kutku izabrao pogodno mjesto i počeo klanjati na filu, pa je dugo, dugo klanjao, a nakon toga se Allahu obratio sa dovom. Kada je poslije toga htio izaći iz džamije, primijetio je da se mnogo svijeta kao nikada ranije okupilo na predavanju koje je držao neki šejih. Svijet se sa svih strana oko njega bi okupio tako da unutra nije bilo slobodna mjesta ni da se na nogama stoji. Pogledao je u ljude i vidio da među njima ima i staraca, sjedih brada, učenih i uglednih ljudi sa turbanima na glavi, što je samo po sebi govorilo o važnosti skupa. Bilo je i mladića koji su na koljenima sjedili, u rukama držali pera i svaku šejhovu riječ kao skupocijeni biser zapisivali. Ljudi su upirali poglede u pravcu gdje je sjedio šejih i pažljivo slušali svaku njegovu riječ. Onima koji su bili daleko, tako da ga nisu mogli direktno čuti preko glasnih posrednika prenašene su njegove riječi, rečencu po rečencu, te svako, makoliko bio daleko, mogao pratiti šta govori šejih. Ferruh je pokušavao vidjeti ko je taj šejih, ali zbog daljine nije ga mogao prepoznati. Bio je zadivljen njegovom sjajnom vještinom govora, detaljnim poznavanjem materije o kojoj govori i nada sve začuđujućom moći pamćenja. S druge strane, divio se i svijetu koji ga je sa toliko pažnje i poštovanje slušao. Nedugo potom šejih je završio svoje predavanje i ustao, pa su ljudi pohitali prema njemu, sa svih strana ga okružili i tako ga počeli ispraćati prema izlazu iz žanije. U tom se Feržuh okrenuo prema čovjeku koji je pored njega sjedio i upitao ga. Tako ti, gospodara, reci mi, ko je ovaj šejih? Pa ga je čovjek sa čuđenjem upitao. Zar ne znaš? Mora da nisi iz Medine. Jesam, odgovorio je Feruh, pa mu je čovjek rekao. Je li moguće da u Medini ima neko ko ne poznaje šejha? Oprosti mi, ako ga ja ne poznajem, rekao je Feruh i dodao. Bio sam odsutan iz Medine blizu 30 godina i tek sam se večeras vratio. Dobro, rekao je čovjek, sjedi pa ću ti ukratko ispričati ko je ovaj šejih. Šejih, koga si slušao, rekao je čovjek, je jedan od prvaka generacije tabijina i najvećih islamskih učenjaka – Iako mlad, on je glavni imam u Medini i najbolji poznavalac hadisa i fikha. Maša Allah, nema moći osim u Allaha, odgovorio je Ferruh. Čovjek je zatim nastavio. Na njegova predavanja, kao što se vidio, dolaze Enes ibn Malik, Ebu Hanife en Numan, Jahja ibn Seyd el Ensari, Sufjan es Sevri, Abdurrahman ibn Amr el Evzeji, el Leis, Ibn Sad i mnogi drugi. Samo timi htio ga je nešto pitati Feruh, ali mu čovjek nije dao priliku da završi pitanje dodavši. Pored svega on je još i izuzetno plemenit, skroman i darežljiv čovjek. Cijela Medina ne zna nikoga ko je toliko kao on prema svojim prijateljima darežljiv, prema ovo svjetskim blagodatima suzdržljiv i prema onom što je kod Allaha požudljiv. Ali ti mi još nisi rekao ko je on, upitao je Feruh. To je Rebija El Rey, odgovorio je čovjek. Rebija El Rey, upitao je Ferro. Jeste, zove se Rebija, samo što su mu medinski učenjaci i šejhovi dali nadimak El Rey. Naime, kada god u Allahove knjizi i u hadisima Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem nisu u stanju naći odgovor na neko pitanje, obrate se njemu pa on na osnovu onoga što je u njima spomenuto, zahvaljujući svome znanju, vješto izvuče odgovor i za ono što nije spomenuto, tako da im se uvijek duša i srce zadovolje sa njegovim odgovorom. Ali opet mi nisi rekao komu je otac, upitao je Ferruh. Rebija je sin Ferruhov, poznatog pod nadimkom Ebu Abdur Rođen je poslije očeva odlaska iz Medine u borbu na Allahu putu, pa mu je majka preuzela brigu oko odgoja i školovanja. Prije nego što ćemo klanjati, čuo sam kako ljudi pričaju da mu se otac poslije toliko vremena sinoć vratio. Na to su feruhu iz očiju potekle krupne suze, a da čovjek s kojim je razgovarao nije znao zašto. Odatle je feruh s očima punih suza krenuo pravo kući. Ugledavši ga tako uplakana, Rebijina majka ga je upitala, šta ti je, Ebu Rebija? Nije ništa, dobro sam, odgovorio je. Vidio sam da je naš sin Rebija tako učen, uvažen i poštovan, kako do sada nikoga drugoga nisam vidio. Čuvši to, Rebina majka iskoristila je povoljnu priliku da upita, šta ti je o dvije stvari draže, 30.000 dinara ili učenost i ugled koji uživa tvoj sin. Tako mi Allaha, ovo drugo mi je draže nego cijelo bogatstvo ovog svijeta, odgovorio je. E onda znaj da sam sav novac koji se ostavio uložila u njega, odgovorila je i upitala. Jesi li zadovoljan sa onim što sam učinila? Jesam, odgovorio je i dodao. Allah te nagradio za dobro koje si za nas, njega i sve muslimane učinila.